amakuru atangwa n'ubushikiranganje bujeje umutekano avuga ko yishwe n'umusirikare w'ipete rya Caporal wo muri bataillon commando y'ibimajana 1212 ubwo bushikiranganje bumenyesha kimvozo ubwo rupfu ari ukutumvikana kuri carte mémoire uwagirizwe icyaha yari yashikirije kuri yari yagurishije kuri uwo yarashwe uwo musirikare ubari mu minwe y'igipolisi kumvo z'amatohoza akaba uwo muntu abaye gatatu yishwe arashwe n'umusirikare mu kiringo kidashika ukwezi kuri ibyo wa wo kwivuna basi arentribere mutabazi ahamagarira abasirikare kwirinda kujwa mu bunywero ngo kuko biri mu bituma bagira inyifato nk'iyo tumutega n'impanuro baronka n'imyifato yabo yo muri rusange biraje ko bitwara neza haba ngaha mu gihugu no makungu aha rero naco gutuma tunamenyesha yuko abo bose bakoze ivyo vyaha eh, bamaze gufatwa bagashikanwa imbere y'ubutungane ba gisirikare bubijejwe bose eh, bakaca bacirirwa urubanza rw'ikibiriraho hisunzwe amategeko muti akamo mutera abasirikare eh, n'akahe bamwe mu bashingamateka bashikirije amakenga yerekeye aberekanwa n'igipolisi kumbonesha kure zitandukanye ngo nuko bakoze ibyaha Dr Sixte Vinyini murabahamagarira ahubwo abatowe kubibaza ubushikiranganje bubijejwe Mihaye Kanyangara bigaruka Bimwe mu byaranguwe n'uwo mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina na muntu harimo kugendera ubusho 189 ubwo nabwo bwarimo abagera ku bihumbi bitanu na na 16 gushika kwa na kane kigarama umwaka uheze muri abo CNIDH ngo yarashoboye kurekuza abagera ku majana 6 na bane mu bapfungirwa muri ubwo busho haba harimo harimwo n'ababa berekanywe kumbonesha kure zitandukanye bamwe mu bashinga amateka bakabona babona bihungabanya agateka kabo hari ibindi nkunze kubona kuri televiziyo cyangwa kuri radio tukumva igipolisi cyerekana abantu bagirizwa amakosa yanari yayo turakunze kubibona berekana bakubaza yuko ndakunze kuba umuco bita sinomujirisi bita ngo perezida umuco d'innocence iyo umuntu ari ikintu yagirijwe ubutungane butaramucira urubanza mbega muri icyo gihe agateka kiwe kaba gahungabanijwe iyo bishyitse mbega agaca imbere ya sentare hame gacimweza uwo muntu uvume ngo sinzi ko mu gateka kazira muntu ngo musabira yuko bamwoza zahise utubazo tubiri ariko kamwe Honorable Terence arakabajije kajanye n'aba bantu berekana bataracibwa imanza kuri ibyo Dr Sixte Vinyini Muraba arongoye CN CNIDH ashikiriza ko ukwerekana abantu ku mugaragaro ngo bikorwa n'ubutungane ati kuri televiziyo turakunda kubona igipolisi berekana umuntu yagirizwa icyaha twe muri cndh eh, tuzi ko kwerekana umuntu yagirije icyaha bikorwa n'ubutungane ibikorwa na gipolisi hanyuma n'ibwo butungane nicyo bita pene komplementare ni ukuvuga ko umuntu aba yakoze icyaha kirengeye baramuhana mugabo bagaca barenza ko icyo kindi gihano ki nacyo nicyo nsubira kubasaba muzobaze ubushikiranganji bujejwe kugira ngo babahe umuco bikwiye mu bikorwa byo gukingira agateka kazina muntu CNIDH ikaba yakiriye amadosiye amajana 38 ico bita saisine et autosaisine mu gifaransa muri ayo ijana 180 ngo akaba yararangiye Mereye kanyange tugukengurukire tugarutse mu yavugwa mu bushikiranganje bwo kwivuna basi kuruno wa kabiri niho bashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gice cya gatatu cy'umwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021 rw'igisirikare kuba hafi abo barongoye kugira ngo bamenye ibibazo bafise abasirikare duhereye kuba barongoye ku nzego zitandukanye nuko bokwamana hafi abo barongoye kugira ngo baze babandanye kuguma bumviriza ibibazo abasirikare baba bafise abakukurutse mu rwego rwa gisirikare umushikiranganje Aletibere Mutabazi abasaba kuja mu mashirahamwe kugira bashobore kwiteza imbere abakukurutse eh, nabo nyene eh, bakeneye kuza barakurikiranwa kugira ngo eh, umuntu abandanye abarebasha na cane cane mu bijanye n'imigambi yo kwiteza imbere naco bituma twabahimiriza nabo nyine eh, kujya hamwe n'abenegihugu kuko maze gukukuruka uba ibyo bikorwa bisanze biriko biratunganya mbere y'uko yasa n'ibirangira biciye mu buyobozi bukuru bujejwe abahoze mu rugamba no ku bijanye no kwivuza naho nyene basanzwe bavugwa keretse ko kumbe kuri ababa bakure nko mu zindi ntara rimwe na rimwe usanga bategereye ahari amavuriro bishobora kugorana babuteba mugabo naho nyene nibaza ko biciye muri ubushikiranganji turongoye bagerageza kugira ngo bahoze ku rugamba canke bamugariye ku rugamba bashobore kuvuzwa mu byo ubwo bushikiranganji bujejwe kwivuna basi n'abahoze ku rugamba bategekanya gukora muri kazoza harimwo ugushira umukono ku itegeko rigenga abahoze ku rugamba ibizotuma babandanya borohererwa mu kuroswa uturusho dutandukanye mu gisata cy'amagara y'abantu igisata cyo gupima indwara n'imigera laboratoire mu gifaransa mu Burundi ngo cifashe neza uravye ibipimo bishobora gukorwa mu gihugu bivuga n'umunyamabanga w'ishyirahamwe rihurikiyemwe abanonosoye ibijanye no gupima indwara n'imigera Antebu mu gihe ku munsi wa gatanu hazohimbaza umunsi mpuzamakungu w'abahariwe naho biruko Pascal Buto yavuga ko hari ubuhinga igihugu kitarashika ko kubera ko buguma butera imbere iryo shyirahamwe rihamagarira abantu kuzokwitabira ibikorwa byo gupima imigera ya hepatite B na C indwara y'igisukari hamwe no gutanga amaraso bizoba kuri uyu wa gatanu nyene kandi hakazoba ari ku buntu mu kigo INSP tumutegabiri kuri uwo munsi turanaja hamwe kugira ngo dukaburire abize ivyo bintu vyo gupima ingwara n'imigera kuko bari mu bisata bitandukanye baba bamwe babiha kw'ishure turaja hamwe tugategura ibyigwa tubahereza vyo kugira ngo bakaburira inyigisho barose ishuri bivanye n'ibihe tugezemwo ico gisata uno munsi mu burundi numva ko gifashe neza cyane muri rusangi ko turafise icyo bita laboratoire nationale de reference turafise n'ayandi malaboratoire agenda akurikirana uko bivanye n'ubusumbasumbane bw'ivyo bakora n'abakozi baba bahari mbega mu burundi hoba hariho ibi ibikoresho twavuga bikwije ibisabwa ugereranije n'ibindi biba bigezweho ku rwego mpuzamakungu uno musitiri mu Burundi ibikoresho dufite birakwiye laboratoire yose irafise ibipimo ipima bivanye n'ahiri n'urugezo igezako ariko nk'uko nabwo turi mu Burundi urumva ntitwoba twikwije nk'uko nk'igihugu ca Kenya nk'igihugu eh, ca Belgique cyaba kitunganije ah, ibintu byo kuvura bitera bitera imbere ku mwanya ku mwanya bivanye n'ibigezemo haraboneka ibiza bishasha usanga abantu bataramenyereye n'izingwara zishatse kuba gusa ni ukuvuga ngo naho byari bikwiye uno munsi eh, tuguma dukeneye ibindi byo kugira ngo turishirizeho turakunda nko kumva yuko nk'ibipimo binaka byarungitswe mu bindi bihugu za gutanga amaraso ngo tuzihe abayakeneye urazi kuko amaraso uno munsi n'ikibazo tunahimiriza kandi urabona ko izi eh, bagendana novuga hepatite B na hepatite C hamwe na diabete tuzobipima ku buntu turasaba rero ababishoboye bose baba bavyipfuza batazi urugero rwabo aho rugeza muri muri izi ngwara ko boza bakipimisha tuca tubapimira aho nyene tubahe n'inyishu zabo aho nyene isanganiro inama isumba ingimba aya makuru yacarabandanya mu gisata cyimibano naho ngo zifise ikibazo c'ubugumba zihamagarirwa kwitura abaganga aho kuja mu bintazi byashyikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye igihe ariko uruganda ku bijyanye n'icyokorerwa bafise ingorane y'ubugumba kuri uyu wa gatatu mu Burundi icyo kibazo kiri mu bagabo cyo kimwe n'abakenyezi ku bice 26 kwijana anamenyesha ko amatohoza yo mu mwaka wa 2017 yerekanye ko umukenyezi umwe kwijana ari mu bafise hagati y'imyaka 45 na 49 bataronse kibondo. turavye umurindi connection isigaye ifise urabona neza yuko byasubiye inyuma cyane turetse n'ibyo amahera yaraduze nk'amabuke amwe amwe yaradugijwe amahera twahora tuyagura ko hariho rero abo bica bigora urumva kuduzwa ku mahera agera ku majana abiri ntibiba byoroshe guhora wahora uronka ku gahumbi ukaronka iyo ndwi ushobora kujya kuri facebook na whatsapp ubu unye bica bigusaba kurinda kongera ko ayandi majana abiri ikintu kitaba coroshe imisi yose ibiciro bimwe bimwe byaradutse kandi naho kumihora uko interineti yagenda urabona ko bitera bisubira inyuma ntinyaruka cyane sinzi ikibazo gihari mugabo urabye urabona ko hari ibyasubira inyuma nyine nka jewe ku nkoresha ibiciro ntibyaduze mugabo ahubwo yuko iyo habaye ikintu aya mashirahamwe yo gutumana ko yahora arungikira amamesaje message abakiriya akayibarungikira amamesaje muri telefone mugabo rero ubu ubona byarabaye ntaco bakubwiye ntaco batubwiye nta nta nuzi nimva ivyo vyabaye ntavyo twomenya n'ukuri kayege chris kadele ni umwana w'umwaka umwe ahagwariye mu bitaro kwa kalede umubyeyi wiwe avuga ko umwana wiwe yaguma agwara ariko ntibamenye icyo agwaye nyuma y'ibipimo ngo niho batuye ko afite ikibazo cy'umutima rero nitwa shimirimana mediatrice nkaba mfise umwana afise umwaka amaze amezi atatu mu bitaro afise ikibazo cy'umutima utugaye yamenye gute kuba afite indwara umwana yaguma agwara twama mu bitaro iminsi yose ntibigeze bamenya ikintu umwana agwaye mu ngo tumaze gushanga muri uwakarede ashobora twandikira ibipimo by'uko tujya kugurisha ekogarafi y'umutima kuri mezo medicale turagenda dushitse niho baca batora uwo mutima catubwira ko bidakunda ko umwana ashobora gukira mu Burundi ko bidakunda ari mpaka mutware hanze bazoca bamubwira bahavuye bitura ikigolo bon samarite gisanzwe gifasha abana bafise ingorane z'umutima cyo naco cabafashije kuronka impapuro zikenewe n'uburaro mu gihugu c'Ubufaransa aho bisabwa ko azojanwa kuvugwa ariko ngo hakenewe amafaranga arenga miliyoni zitanu uwo muvyeyi agasaba uwo wese abishoboye gufasha kuko ngo bo bafise amikoro make ikigo ca bon samarite cadufashije kurondera ingene umwana ashobora kugenda kuvugwa hanze mu Bufaransa twebwe abavyeyi batwatse miliyoni zitanu bitanu n'ibihumbi amajana atatu na mirongo itandatu na bibiri ariko turavye ukuntu dusanzwe tubayeho ntidushobora kuronka ayo mafaranga dusaba abantu bose baba bariko baratwumviriza ko bashobora kugira umutima w'ikigongo ko bashobora kuza kudufasha bakagira ico baterereye kuri uyu mwana kugira ashobore kuvugwa nawe turebe ko bashobora kurokora ubuzima wogira ico aterereye yoshika kuri hadiyo isanganiro bagiye kuzohabwa inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza byashikirijwe kuri uyu wa kabiri mu ruganda rw'inyigisho ku bayobozi b'amashure ya Komine Kayanza rwatunganijwe n'ishyirahamwe Action for Health Youth Desire Hatungimana umuyobozi w'indero mu ntara ya Kayanza amenyesha ko izo nyigisho zizotuma ibitigiriza bigeme baheba ishure kubera inda z'indaro bizogabanuka muri ako karere Patrick Segiyumva muganga Ferdinand Hakizimana na Radu Sendridi Nyakunda bakaba bamenyesheje ko ari muri iyo ntumbero abanyeshuri b'abigeme bari mu kigero cy'imyaka ya cumi n'itanu gushyika ku myaka ya cumi n'icyenda biga mu mashuri shingiro yo muri komine y'indero ya Kanza bagiye kuzoronswa inyigisho z'indwi zitatu zijanye n'irondoka n'amagara meza izo nyigisho nazo nk'uko babandanije babishikiriza ngo zikaba zizohabwa abanyeshuri b'abigeme ibihumbi bitatu biga mu mashuri mirongo itatu n'icyenda y'ishuri shingiro yo muri komine y'indero ya Kayanza abarongoye ishirahamwe Action for Healthy Youth bakaba bamenyesheje ko bizeye ko izo nyigisho zizofasha cyane mu kugabanya ibitigiri by'abigeme baheba ishure kubera indazi zitifuzwa aho naho ngo bagafatira akarorero aho uwo mugambi w'inyigisho nk'izo wakozwe mu bihugu bya Kenya Ghana na Benin hama ngo izo nda zitifuzwa ku bigeme b'abanyeshuri ziragabanuka ku rugero rushimishije abayobozi b'amashuri shingiro bari bitabye urwo ruganda rw'inyigisho bavuze ko banezerejwe n'uwo mugambi w'inyigisho zirondoka rijyanye n'amagara meza uzoza kunganira izindi nyigisho zari zisanzwe zihabwa abanyeshuri na cyane cyane b'abigeme na Desire atunga imana umuyobozi w'indero mu ntara ya Kayanza arabishima ariko nubwo biruko akavuga ko anegura kuba hari ababyeyi bamwe bamwe badebukiwe mu ibanga ryo kurera abana babo akabasaba nyabuna kugwiza ikiyago n'abana babo na cyane cyane abageze mu myaka y'ubuyabaga kuko ngo ariho abenshi bahura n'ibibasamaza byinshi bikabononera akazoza mu kayanza patrick nsengiyumva ku radiyo isanganiro vuga undemeshe inkuru z'ibinyoma guhana hanwa kuko haba harimo gushikuza cyangwa gusosesha inkuru Adrien Ndayigaya umumenyesha makuru akora mu bijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba asigura ko abategura bakongera bagashikiriza nkuru baba bafise inyungu zabo bashaka gushika ko baciye nko mu guhahamura canke kugumura abantu kubwiwe mwe nabo bakwiye guhanwa mu ntumbero yo gutuza iyo ngeso onera muco umuntu ashikiriza inkuru z'ibinyoma ngo agerageza gushiramwo ubutumwa bw'indenzarugero butuma abantu bumviriza canke basoma ari benshi Adrien Sindayigaya umumenyesha makuru akora mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba asigura ko ibyo bituma abantu benshi baguma bayihanahana imvongo zituma umuntu atanga inkuru nk'izo ngo ni nyinshi hari n'igihe abikora afise inyungu yo kugira ngo agomba avuga inkuru ituma akora icyo yifuza hari igihe mu gihe cy’intambara abantu baduka bakavuga ati e hari igitero kiriko kirategwa hariya hanaka twabonye abantu uwo munsi haza simusiga kugira ngo abantu bagire ubwoba bamaze kugira ubwoba baca bata amazu yabo bagahunga babandi bazana za nkuru atarizo bagaca bahengera mu ijoro bakaca mu mazu y'abantu bakiba baba babigize babishaka kuko bashaka ngo abantu bagire ubwoba hanyuma baze babibe hari n'igihe usanga umuntu agomba gucafuza nko mu gihe cy'ama propagande mu kwiyamamaza umuntu akarondera ikintu gishobora gucafuza uwo bariko barahangana bariko barahiganwa kamwagiriza ibintu bitagira mu mpamvu cyangwa ugasanga umuntu araba akabona akazi urimo akabona icyicaro ufise akaba arayishaka akarondera nyine atanga inkuru mbi kuri wewe zigutyoza zigucafuza kandi atari vyo abantu ngo ntibakira kumwe inkuru bivanye na kameremere kabo canke kandi uburemere bw'iyo nkuru kenshi ngo inkuru z'ibinyoma ngo zarakwezi akarambaraye muri kahise mu bihugu bitandukanye harimo n'uburundi iyo mufashe mukavuga inkuru idatohojwe neza inkuru ifise intego cyangwa intumbero yo guteranya arashobora kuvuga avuga akavuga abantu bo mu bwoko runaka bashobora kuba bagize ibi n'ibi ngo babigiriye bariya banaka ukajya dusanga umurwi wose uciye ugenda gutera abandi kandi batanatohoje yuko ari byo ugasanga birateye ingorane rero reaction mbi zishobora gukorwa n'umuntu ngo zishobora gukorwa n'umurwi guhana by'akarorero abashikiriza inkuru z'ibinyoma ngo bituma n'abandi baboneraho ko atari ingeso yo kwigana mbere cyo kugira ngo umuntu yirinde ivyo ni ukwigisha abantu urukundo kumenya kubaha abandi kugira ngo umuntu yubaha abandi kugira ngo nawe yubahwe hanyuma icya kabiri erega ngo kudahana gukuza imisega ni uguhana abo Sindayigaya ahanura abantu kwirinda kwemera inkuru iyo ari yo yose na cyane cyane inkuru idatohojwe onera mucyura kenuye nonga duce dusozera makuru yo kuri no murango shimire mwese mwariko muradutega biri shimire Alphonse kubw'Imana yatumye amajo bashikira tanko manzi Festine butona ko ndabashikiriza ndabikebanuye mugira umunsi mwiza